Samo malo prohodati, prošetati do bogataša, do ljudi koji ne znaju gdje im je čošak i dunjaluka nekretnina i pokretnina. Da ga mi upitamo, jeste li sretni? Vjerovatno će odgovor biti kao po da. Evo e, ovo je jedan set, ovo je drugi, ovo je treći, ovo su kamioni, ovo su avioni. Ne pitamo mi za železo. Nego pitamo srećan. Vjerovatno ti moramo sada protumaš. Jer danas kada pričamo, ja imam običaj kazati priča i bosanskim, da te čitav svijet razumije. وملأت قلبي من هداك أصليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك فرأيت كل سعادتي Suljo, zašto piješ? Ne kaže pijem zato što je rakija slatka. jer da je slatka nagoje nagio, nagio bi odmah litru i iz jednog sluga popio. Nego na rate pije i onda od šanka do wc i to je njegov autofug. Zašto piješ mulju? Zašto piješ muljo? Zašto piješ Stevane? Jovane? Srećko! Ime ti je srećko. Jesi li sretan? Znači, glavni razlog je da se boravim crnu hroniku svog života. وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يدا يا من قلبي من دعا أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من Ali ima i oni koji pjevaju šta će kući tako rano zato što nema čestite žene kod kuće koja ga čeka, nego ga čeka okladijom ili šerkom ili s milion problema i njemu se kući ne ide. Ovaj ne može potret, a ovaj ne smije. بهداك ربي ينعم ومن Allah, Allah poveći. Zato Kur'an kaže, ko odstupi od Kur'ana, njemu će biti tegoban život. U duhovnom i tjelesnom smislu. Mi vidimo sve ljudi više tražene kakve tetke i nene koje kao u filžan gledaju. Šta ćeš u prljavom filžanu naći? Šta ćeš u vlažnom grahu naći? Šta se to pod kašikama krije? Šta se to u strahi krije? Kaže, otišao sam da mi strahu prelije. Pa on je tebe još više prepu. Islam je vjera koja ne prepada, to mi nešto upitnik veliki, ne podupitnik, to je haram na kvadrat. Ili veli dao mi neko nešto da nosim na vratu. Pa kad bi čitav Kur'an zakačio na vrat, on te neće čuvati. Nije Kur'an obješen, objavljen da se on nosi na vratu, nego u prsima, u životu. Ovo je naš ustav. Allah, Allah, šeću se, Ridvan čuvan kapije, raj odjeću što šije, kem srvrelo kopije, Allah, Allah, Allah. I ona je Afrikana što čuva tamo slonove i lavove, vidi mu počelo mlijeko u teter pakovanju dolazi. Pa i on tamo izgubio svoju prirodu, misli da se mlijeko stvara u tetar pakovanju i da je jabuka u, u kolti se stvorila. A ljudi koki viču, šarenka, šarenka, djeca. Ne znaju djeca više kako krava izgleda. Puni mjesec nas obasja, Odsevije ti leda, kad se rompo duše, dok čekamo Ahmeda. Kad se rompo duše, dok čekamo Ahmeda. Danas se svakom kućom ili je Bentley, ili je okolje Mercedes, ili su neki strašni čipovi, Sad je samo ostalo da počnemo helikoptere kupovati i avione.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 svi mi želimo da budemo sretni. I nema čovjeka koji želi suprotno. Pa bi ja prije samog govora islamom do vječne sreće postavio sebi i vama jedno pitanje. A to je Jesmo li sada sretni? Ili da pitamo drugi, zašto nismo sretni? Ako bi pravili peticiju i pitali ljude sreća, jesi li sretan? Vjerovatno bi ljudi rekli, a šta je to? Ima li takvog čovjeka? Ima li takvi ljudi? Ima li neko da je uvijek sretan? Mi ćemo reći ovako. Nema niko na ovome svijetu da je uvijek sretan. Ali ima ljudi i naroda i skupina čije većina vremena u njihovom životu sreća. A prava sreća je na onome svijetu, to ćemo u drugoj epizodi kazati. Zašto nismo sretni? Gdje se sreća može naći? Možemo li je za novac i eure kupiti. Ako bi takvom logikom išli, onda mi siromasi opet bi bili nesretni. Samo bi bogataši bili sretni. I oni bi nama prkosili kako su sretni, a mi bi dalje tugovali za srećom. Hajmo malo prohodati, prošetati do bogataša, do ljudi koji ne znaju gdje im je čošak para i dunjaluka, nekretnina i pokretnina. Pa da njih upitamo, jeste li sretni? Vjerovatno će odgovor biti kako da ne. E ovo je jedan set, ovo je drugi, ovo je treći, ovo su kamioni, ovo su avioni. Ne pitamo mi za željezo. Nego pitamo sreća, vjerovatno ti moramo sada protumašiti. Jer danas kada pričamo, E, ja imam običaj kazati priča i bosanskim, da te čitav svijet razumije. Često ljudi pričaju na bosanskom ili drugom jeziku, ali se definitivno ne razumiju. Pa ćete vidjeti odgovor tih ljudi. Reče naprotiv, mi svaki dan razmišljamo da odemo sa ovoga svijeta. Kućete? Pa da umremo, da se uhelašimo. Toliko smo opterećeni problemima, i toliko smo razočarani i toliko smo duhovno gladni da nam jedino preostaje da izvršimo ili samo ubistvo ne do Bog, i na neki način da se uhelašimo. Pitajte sulju i muju koji svaki dan piju. A pitajte i druge koji se suljo i muju ne zovu. Suljo, zašto piješ? Ne kaže pijem zato što je rakija slatka. Jer da je slatka nagio, nagio bi odmah litru i iz jednog cuga popio. Nego na rate pije i onda od šanka do WC-a i to je njegov autoput. Zašto piješ mujo? Zašto piješ suljo? Zašto piješ Stevane? Jovane? Srećko! Ime ti je srećko. Jesi li sretan? Reče, glavni razlog je da zaboravim crnu hroniku svog života. To je glavni razlog da malo bar mozak napašu, da zaboravim probleme i stvarno zaboravi. Zaboravi pijan čovjek gdje mu kuća i na kojoj adresi prijavljen. Ne zna kući doći. Ne pjeva ovo šta ću kući tako rano. Nego ne, on pjeva je ne zna doći dok će. To je sveći belaj. A ima i oni koji pjevaju šta će kući tako rano zato što nema čestite žene kod kuće koja ga čeka, nego ga čeka oklagijom ili šerpom ili s milijom problema i njemu se kući ne ide. Ovaj ne može potrebt, a ovaj ne smije. Pa ljudi tragaju za srećom. A zbog čega smo nesretni Fali nam nešto. Ima li neko da je večeras ovdje došao i zadnju košulju iz svog ormara obukao? Ako pokisne na ovoj kiši večeras, nema više šta obući. Naprotiv, svaka kuća butik za sebe. Nove i polovne, nadam se da nije kineska garderoba, jer kinezi samo prodaju novu stvar, oni su stvarno ovaj, pedantni. Samo novu garderobu prodaju, ali jednom obučeš i završeno. E, fali nam para. Znate li koliko ovdje večeras ima para? Allah zna možda na hiljede. Što kaže jedan efendija kad je pravio džamiju, kaže ljudi, evo da vas malo obradujem, Evo džamija je pri kraju, znam da ste se umorili i puno ste potrošili, došla nam je donacija. Pa ljudima drago, ne moraju oni više iz svojih novčanika. Znači, ogromne su pare došle, pa tražim dva pametna čovjeka među vama, da izađu i da prebroje te devize. Ne znamo mi sve devize. Sad lakše malo imaju dolari, franci i euri. To ova pokolja kruna gore sa Skandinavije i to je otprilike. Pa se odmah pametna dva čovjeka javši, ali kaže imamo jedan problem. A šta je problem? Pare su kaže tu. Evo imamo i pametne ljude koji matematiku znaju. Ali kaže problem je kako da izvadimo te pare iz vaših novčanika. A drugi rivajet je ne smiju ljudi dati pare jer su žene zaprijetile samo dadneš li Marko danas odmah ćete pustiti sa tri tavaka. Ima jedan hadis koga su naši ljudi bukvalno shvatili. Kaže poslanik ali salatu wasalam, a ovo je sve uvertira ovo što hoću da kažem, واتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة لبني إسرائيل كانت في النساء Bojte se Dunjaluka i bojte se žena. Jer je prvo iskušenje na kojem su pali Benu Israil bilo pitanje žene. Hajde malo protumačimo ovaj lijepi hadis koga bilježi imam il Buhari. Bojte se Dunjaluka. I ljudi se ne boje. Ode rudar po zemlju dva kilometra, napadnu ga miši, napadne ga nekakav plin. I on zna da se dole glava lako može izgubiti. Električar se penje na bandere, Ljudi voze avione i kamione, ne boje se Dunjaluka, naprotiv, hoće sav Dunjaluk da uzmu za sebe. Nisu to bukvalno shvatili. Ali ovaj drugi dio hadisa bukvalno shvatili. pun nisa, bojte se žena i stvarno kad doješ u kuć vidiš da je tako. Ko je otravni poslova u kući? Hanka, Šemca, Hajrija i ostali. Dobro ste žene izborile, ovo sada je vrijeme ženskih država i ženskih prava. Pa ćemo vidjeti da je nastao veliki poremećaj. To ne znači da mi s ovim hoćemo kazati da žena nema svoje prava. Naprotiv, jedna od najvećih pet sureta u Kur'anu je an žene. Jednom jedan alim se obratio novinarima koji su navodno iskopali kako muslimani tuku žene. Da su rekli žene muslimanke tuku muslimane, ima mjesta donekle. I on je izašao pred novinare i novinari se obradovali, jer vi znate da nas vlada jedna velika islamofobija i od muslimana se pravi nekakve babaroge, neki aždahe koje ljude jedu. Hajmo razgovarati pa ako shvatiš da mi jedemo ljude, bježi od mene. Pa je izašao pred, pred novinare, a oni čekaju, on je njima rekao da će objasniti kako je Muhammed sallallahu alaihi ve selleme tuko žene. I oni popalili kamere, diktafone, znate svak ima svoje neke potrebe da snimi, da to zabilježi, da se zna o čemu se govorilo, Tako je, sve treba zabilježiti i svakome dostaviti, jer mi imamo šta ponuditi. Pa oni tamo popalili kamere, a ovaj še kaže, znate li kako je Muhammed sallallahu alaihi ve selleme tu kao ženu? I oni sada niko ne diše da im kaže jel kocem, ili je čustijom, ili je bokcem, ili je kroz prozor. Kako je to izgledalo? Kaže nikako. Nikako nije tu kao svoje žene. I zato kaže poslanik kada je tu od najbolji među vama su najbolji oni koji su najbolji prema svojim ženama. Draga moja braća i cijene sestre, hajmo tragati za srećom. Ovaj Kur'an koji je sa nama, do duše nema ga ovdje osim u ajetima, nam govori sljedeće. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا kaže Kur'an Allahu riječ ko odstupi od Kur'ana njemu će biti potišten i težak život skučen život. Pitaš čovjeka kako se kaže nije dobro. I ljudi prelaze granicu u toj svojoj, u tom svom negodovanju. Ode čovjek doktoru, pita ga doktor, šta te boli? A onda uveliča tu bolest, kaže, sve me boli. Ne do Allah da te sve zaboli. Da te tri zuba odjednom zabole, ti bi poludio. A zamisli onda da te u istom momentu zabole i zubi, i oči, i nos, i uši, i bubrezi, i džigerica, i bijela, i crna, i noge, i ruke, i nokti, i jezik od više kukanja i srce u kojem kosti nema. Šta bi se desilo? Ti bi bio nova atomska bomba koja bi studirala. Ali čovjek zbog tog svog lošeg duhovnog stanja još napravi veće dimenzije nego što jeste pa kaže sve me boli. Zato Kur'an kaže ko ostupio od Korana njemu će biti tegoban život. U duhovnom i tjelesnom smislu. Znači u tjelesnom i psihičkom smislu. Mi vidimo sve ljudi više tražene takve tetke i nene koje kao u filđan gledaju. Šta ćeš u prljavom filđanu naći? Šta ćeš u vlažnom grahu naći? Šta se to pod kašikama krije? Šta se to u strahi krije? Kaže, otišao sam da mi strahu prelije. Pa on je tebe još više prepuo. Islam je vjera koja ne prepada, to mi nešto podupitnik veliki, ne upitnik, to je haram na kvadrat. Ili veli dao mi neko nešto da nosim na vratu. Pa kad bi čitav Kur'an zakačio na vrat, on te neće čuvati. Nije Kur'an obješen Odjavljen da se on nosi na vratu, nego u prsima, u životu. Ovo je naš ustav. 116 sureta, 14 vijekova, mi zazivamo dalje 6 milijardi ljudi na svijetu. Pokušajte nam ukrasti samo jedan harz. Hajde možda lopov teško biti. Hajde dodajte. Pokušajte, bujno. Dodajte samo jedan harz. Nećete moći. Jer ovu knjigu čuva Allah tabareke wa ta'ala. Allah Želešanu je prije slao Tevrat Inđir. Pa su ljudi zloupotrebili te knjige. Iskrivili Ali što se tiče Kur'ana, Inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu hafidun. Mi smo objavili Kur'an, kaže Allah Želešanu. Neko pita, čekaj, pa zar Allah nije jedan, a on kaže mi smo. Allah Đelešanu ima pravo da se predstavlja kako on hoće. A nema niko udjela u spuštanje i objavu Koranu osim Allah Đelešanu. Kaže, mi smo objavili Koran i mi ćemo ga čuvati. I ne može ga niko zloupotrebiti u smislu da ukrade ili doda nešto u ovaj Koran. Sreća, draga moja braćo, ljudi sanjaju sreću ali više nema srećenja u snovima. Samo ljudi pričaju, nikada se kaže u životu, nisam više trepao što sinoć Neki strašne zmije, neki strah, padam od nešto im se dešava. To je sve odraz te skobe u prsima. Pa nećemo govoriti o manjkavosti i krizi Dunjaluka, iako nam drugi nameću jednu laž, a to je recesija. Nikada čovječanstvo bolje živjelo nije. I onaj Afrikana što čuva tamo slonove i lavove, i njemu počelo mlijeko u teter pakovanju dolaziti. Pa i on tamo izgubio svoju prirodu, misli da se mlijeko stvara u teter pakovanju i da je jabuka u, u se stvorila. A ljudi ko okiviću, šarenka, šarenka, djeca. Ne znaju djeca više kako krava izgleda. Znači, dunjavka imamo na kvadrat. Osim ako imamo velika usta, pa nam malo. I ako su nam želje i emocije velike, pa ne možemo da dostignemo predsjednike i njihove zamjenike i njihove namjesnike. Šta ćeš? Oni šprintaju, a pred nama je maraton. Ali ako kažemo da trebamo biti skromni, onda imamo svi viška. Prije su ljudi u Jugoslaviji, u bivšoj jugi, 30 godina otplaćivali stojadina i fiću. I u jednoj mahali, ako ima jedan stojadin, to je napredno selo, selo bilo. Veli, ima nas ko odvesti doktoru. Nije kriza, ako se šta desi, ima komšija sa stojadinom a on se samo krivio jadnik da ga je čovjek otplatio. Danas pred svakom kućom ili je Benway, ili je okolja Mercedes, ili su ovi neki strašni džipovi. Sad je samo ostalo da počnemo helikoptere kupovati i avione. Ali, nezadovoljstvo, znači Dunjaluka definitivno imamo. Ali šta mi nemamo? Mi nemamo duhovnog zadovoljstva. Obiđite kuće ljudi, i muslimanske i nemuslimanske. Vidjet ćete kakav je, kakva je, kakva je neharmonija u kućama. Svaka kuća izgleda prilike poput autobuske ili željezničke stanice. Dolazi voz, a vi znate kad voz dolazi kakve on zvukove i strahove unosi u svoju, na svoju stanicu. Ili dolazi autobus da se parkira, izlaze putnici, Znači, kuća je otprilike autobuska ili željeznička stanica. Niko niski, svaki na svom peronu, putuje dalje. Nema više one ljepote. Što moja majka kaže jednom mom Sarajevi koji me posjetio, kaže, vidiš ova brda, kada sam se ja udala za Bilalovu babu, ovo je sve, kaže, bilo ravno. Pa je inače, da mi oproste, i mi nekada bukvalno zaključuju. Kaže, njeno, ovaj, onda je ovdje, kaže, veliki su ovdje ovaj, poremećaji brda i zemlje bili. A ona je simbolično mislila, ona kada je bila mlada, to je za nju ravno bilo kao Semberija, ili Šumadija, ili Vojvodina. Ali je sreća bila. Mene je rodila prvi dan Ramazana i čitav dan postila i stid je bilo prije iftara na sat vremena da se omrsi. Da prekine poz Iako je to dozvoljeno, naređeno na kraju krajeva. Tada je bila sreća koja nam je okrenula leđa. Kad će doći sreća, pratimo ovome o čemu govorimo. Našao sam jedan podatak u Engleskoj, nadam se da neću nikoga povrijediti, jer to je činjenica, jer vi znate da na zapadu zapadna civilizacija koja nama prodaje smeće zapakovano u celofanu Mi se ne ljutimo kad vidimo digitalnu kameru, kada vidimo Mercedesa i tehniku. Ko je pametniji, nek se dokaže. Ali nemoj me uz to svoje smeće. Nemoj me zvati naprednim ako sebi učijaka uvedem u kuću. Evo malo prije govorim da sa djecom ne mogu naći zajedništvo. Kako će onda sa šukom se sporazumiti? Mora mu samo udovoljavati. Kad god njegu prahne, u polnoća mora biti njegov kurir i vojnik. Nemoj mi slati Mercedesa i uz njega drogu, sidu i druge bolesti. Ali nažalost, šta ko ima, on nudi. Ko ima sreću, on bi volio i da drugi budu sretni. Ko je zavidan, on umire od zavidnosti i volio bi da drugi pomeru. Ko je škrt? Čudi se ljudima kako mogu dijeliti. I tako dalje. Pa su jedna grupa katolički fratra prodavali raj. Otvoreno pred crkvom imali su nekakve karte a ljudi ne žele dati. Gdje nas naša hajra ide? Gdje, mu, gdje idu naši muslimani? Čim ga nešto potrefi, traži kakvog sjerbaza. Kažu, on zna. On zna šta ti pomisliš. Pa da takvi ima da takve ima insan mogućnosti, što bi onda imali gospodara, Allaha Đelešanu. To je samo laž i petljanija, to su ljudi koji na najlakši način dolaze do para. Jer lako je svijetu neobrazovanom istrepati ga nekim čiribu čiriba. Pa su ljudi kupovali, imali su razne želje, jer tamo je prava sreća, o tome ćemo govoriti. Pa neko ima potrebu za odvodcem ovim ili onim izgledom od zlata i srebra i to uredno plaćaju. Pa je došao jedan misionar od muslimana Vidio je ljudi skupljeni pa mu je bilo interesantno da vidi o čemu je riječ. Pa je pitao jednog koji je već kupio, šta si ti malo prije? Kaže, kupio sam sebi dulom mjesta u raju, s jednim specijalnim dvorcem, jednom prelijepom baštom i rijekom koja teče za ovaj put koliko para, toliko i želja. A kaže, ako se skupi novaca, ja ću doći, imam još neki želja. Pita drugo šta si ti kupio, prilike tako slično. Pa je on došao na red i rekao ovim ljudima, ja hoću da kupim pakao. Kaže, gospodine, izvinite, ovaj, remetite nam red, mi pakao ne prodaje. Ako hoćeš raj, izvolite, ako neće, možete slobodno otići. Ne, ne, kao ja neću idem u četvrt Ja neću da idem u raj, hoću da idem u pakao. To je moja želja, vi, vi udovoljavate željama i čestitkama. Pa ja hoću to. Pa su rekli, moramo se mi malo konstovati, izvinite, samo malo sačekajte. I donijeli su odluku, kažu, ovaj čovjek je čudan. On nam remeti posao, zbuče nam ove ljude koji se zagrijan da nešto kupe. Ovo je velika šansa i prilika, dovolj da mu nešto nas samo da mu ponudimo. I da ga se riješi. Pa gospodine, znači, evo, ipak mi nismo to imali u program da prodajemo, ali eto, kada ti navalio, hoćeš vatru, da te spakujemo lijepo. Pa je on platio, bili su jako jeftini u pogledu vatri. Jer veli ovaj, ako mu još zacijenimo puno, neće te predomit će, i on se sad predomit može raj. Pa je kupio komplet pakao. Izlazeći, a redovi čekaju, zovnuo je ljude, rekao, o ljudi, samo da vas obavijestim. Ja sam kupio sav pakao. Nemojte džaba trošiti pare, svi ćete vi u raj ući. E to je kod nas danas. Nama svako može prodavati maglu u celofanu, a pogotovo zapadna civilizacija koja nas porobljava na, moderni, na modern način. I zato kažem, draga braće i sestre, dragi gosti, Svako hoće želju, hoće čestitku, hoće sreću. I mi tragamo za tim, a gdje ćemo je naći? Nemojte me pogrešno shvatiti. Ali mi nismo fanatici muslimani. Mi ne isključujemo nikoga. Ali zaista odgovorno tvrdimo da je jedina sreća u islamu I zato imamo dokaze ne iz glave, nego iz ove knjige za koju izazivamo druge da je pokušaju izmijenuti. Pogledajte što Allah Đelešanu kaže. وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا Kada bi brojali blagodati Allaha Đelešanuhu, nikada ne bi te blagodati mogli zbrojati. Znači, Allah Želešanu nam je dao toliko blagodati. A uzimanje za Allahove blagodati, to se podrazumijeva ono što je dobro za čovečanstvo. Jer nije nam Allah Želešanu Bog. Allah uzvišen nije nam zabranio druge ili loše stvari, osim zbog toga što one štete čovečanstvu. Pa kada bi brojali zajedno sve te blagodati nikada i ne bi mogli izbrojati. S tim blagodatima se postaje sreća. Neki od tih blagodati su materijalnog karaktera. A neki od tih blagodati su simboličnog karaktera. Naš gospodar koji nas je stvorio, on najbolje zna šta nama treba. Pa nas je podijelio u dva dijela. Stvorio nam je dušu, duh i stvorio nam je tijelo sa želucem. I vi ste vidjeli kada čovjek jede prijatna jela i pije prijatno piće, kako ga to lijepo ovaj razveseli i kako mu pravi to jedno veliko zadovoljstvo i duhovno i tjelesno. Napije se mlijeka, kažu, pozvije mlijeko se čuje, ma niste dobro probali. Ili izvorske prirodne vode, a na čelu sve, svi ti izvora je zemzem, koji je provro u Mekki, koji je lijek zemzemu lima šuri belehu, jer je on lijek za ono što se pije. I drugi je blagodati od raznih vrsta voća i povrća. Od raznih dozvoljenih mesa koje možemo jesti. I mi se s tim održavamo i stalno svoje tijelo gladimo, mašala i ono ima narodna izreka, kaže mršavom se ne kaže što se mršav mašala. Nego debelom čovjeka mašala ti si debel hranimo tu svoju dušu, tu svoje tijelo, ako poremetimo slučajno i počnemo da jedemo neke zabranjene stvari ili pokvarene stvari, šta se dešava? Razna tjelesna oboljenja. O tome vam ne treba govoriti, jer vjerovatno ovdje među nama ima ljudi koji imaju pravo da o tome govore. Mi smo hođe više za ožaluca pa gore za ovaj drugi dio, svak ne gradi svoj posao. I mene kad zaboli zub, ne radim ga ja vođinski klještima Nego ode onome koje je zato dobio papir da je pametan i da ima napisano da je školovan. Ili ima znanje i to mi slično. Isto je tako slučaj sa dušom koja ako se hrani hranom koju je Bog propisao Allah Želešanu, koji nas je u najljepšem obliku stvorio, ako trošimo tu hranu, definitivno ćemo biti sretni. I ne može nas niko nesretnim učiniti. I zato kaže jedan veliki mislioc i alim Islama, šehol Islam ibn kaže šta mi može moj neprijatelj? Sreća je, kaže, u mojim prsima. Da znaju oni koji nisu sretni šta nosimo u svojim prsima, poveli bi rat da nam to uzmu. A i riječ iman ili islama, pogotovo iman, je u jezičkom značenju došla od riječi emn. A emn je sigurnost. A čovjek kada je siguran duhovno, on onda može da podnese sve izazove u svom životu. Lakše nego onaj koji nije smiren duhovno. Ovaj gore dio, on neće paradajza. patrika, teletine, jagdetine, neće mlijeka, neće vode, hoće hrane koja dolazi sa nebesa. A to je ono što je Allah Đelešanu propisao kao hrana za dušu. To je šehadet, to je namaz, to je post, to je hač, to je dobročinstvo roditeljima, to je čestitost prema ženama, to je stid, to je dobar komšija, to je društveno koristan čovjek, bez obzira da li ti komšija bio vjernik ili nevjernik, musliman ili nemusliman. Ako te sve oblasti i ta polja obilazimo i tamo beremo plodove za svoju dušu i drugi će od toga koristi imati i osjetit će tu sreću i oni će poželjeti da budu, da budu sretni. Pa tuda, draga braće i cijene sestre, nema nam drugi, ako hoćemo da sretni budemo, osim da na vrata Islama ozbiljnije pokucamo. Oni koji su muslimani, da se vrate izvornom islamu, da ga upoznaju, da ga proučavaju, a i oni koji nisu muslimani, jer ovo je vjera koja ne dozvoljava rasnu diskriminaciju. Nema prednosti Arab nad, ne, nad osim po I ovo je vjeri ima mjesta svakom. Halid ibn Velid, koji je napao Muhammeda sallallahu alaihi ve i porazio muslimane na Uhudu. Došao je i primio islam i dao mu poslanik je salatu islam ime Meslul Allahu wa isuka na sablja. Omer radijallahu ta'ala anhu koji je bio najveća erafica u Mekki. Ono bio murat u Mekki, što se kazalo. Ali primanjem Islama postao je plemeni čovjek da se prenosi da je najviše on posle Ebu Bekra plakao u namazu i tako bio ponizan zbog te a, a s druge strane bio ogroman čovjek šta ga je učinilo sretnim ako nije islam a s druge strane dokaz nama da islam nema granica i najveći dojučerašnji raši. I oni koji su popili dvije cisterne i treću kači, i oni koji možda druge grijehe čine, u ovoj vjeri imaju mjesta. Ali treba da požure. Jer ako se sunce pojavi sa zapada, Izvijete ne znam sad napu zapad, ili ako duša dođe do grkljena, tada džaba, džaba se tada otkačio sistemu Džaba se tada počeo i lakati. Firaun kada se davio, Kaže, ja sada vjerujem u ono što vjeruje Musaov narod. I ja sam od muslimana, ali mu to koristi nije bilo. Prošao voz Fir'auni, gotovo je. A drugog ne mereš više čekati. Pa zbog toga moraju ljudi potražiti sreću u islamu, a draga moja braća i cijene sestre i uvaženi gosti, o kojem god segmentu bi razgovarali, vjerovatno bi sami vi zaključili da je zaista to istina o čemu govorim. Evo navešu vam jedan primjer. U vrijeme Muhammeda sallallahu alaihi ve vi znate da su Medini živjeli židovi. I drugi. U vrijeme Ali je radijallahu ta'ala anhu četvrtog halife Došao je jedan žido i rekao kadije muslimana koji se zao Šurejh. Kaže, o kadija, vaš predsjednik države je ukrao meni pancir. Nije mu rekao kadija, izvini gospodine, predsjednik države da stane na tako, ono ko krade, o milijone krade, o tako danas je, neće niko ni žuti para, femi Kakav pancir jedan ponad da se on spusti na takav nivo. Uzeo je njegovu izjavu. I vidio Aliju i nije ga oslovio ovo halifo, nego mu je rekao Alija, dođe vam. Jer kadija ima pravo da nema samilosti ni prema kome. On mora da pravedan. Dvije vrste kadija će u vatru, a samo će jedan u džennet. To je onaj koji ne sudi po babi, po stričajima i po političkim nekakvim potrebama i opcijama, nego želi da zadovolji pravdu. Mi danas kažemo nekim ljudima, zašto ne činite na zemlji? To Kur'an kaže. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ Zašto ne činite na zemlji? Zašto jedne ljude porobljavate, a od drugih ljudi parazite, parazite pravite? Pa je i Alija dao iz, izjavu. Rekao je, opravedni sudio, ja nisam ukrao pancir. Možeš kaže mu, sudija, i sada je face to face glavno ročište. Dolazi židov i predsjednik islamske države, u kojoj židov živi i daje porez. O porezu ćemo malo kasnije. Jer mi danas svi dajemo porez, pa da vidimo, da usporedimo PDV i poreze koje je postavio Islam, pa da vidimo gdje je sreća u PDV-u ili u porezima koje je postavio Islam. Pa pita kadija židova, židove, šta ti je dokaz da je ovo tvoj pancir? Kaže Allahami ovo je moj pancir i nema priče. Zna muslimani padaju na tu riječ Allahami jer je osnova da čovjek govori istinu. Bez obzira koje vjere je bio. A pogotovo kod muslimana. Ma mi često, inša Allah, često lažemo tako. Da Allah saču. Inša Allah, maša a Allah zna šta se za toga često krije. Ali šta je dokaz da je ovo tvoj pancir? Imaš li neki dan zabilješ? Ima li nešto? Jesi li izvezao negdje nešto? Kaže, to je moj pancir, a ja nisam ništa stavio kao znak. I presuđuje kadija u korist židova. Zato što se je zakleo Allahom. Jer on ima neki dokaz. ali ja nema nikakvog opitljivog dokaza. Osim što govori da je to njegov pancir. Izlazi židovi sudnici i kaže kakva je ovo vjera. Kakvi su ovo ljudi. Kad sam ja dospio da se e, znači ročište vrši između mene i predsjednika države i ja lažem nema obično, nego na kvadrat. I kaže, koristim riješ Allah da bi dobio na hudu. Kaže, nema meni druge osim da uđem u ljepote ove vjere. I vratio se i rekao kadi, o kadio, imam još nešto da kažem. Kaže, šta je sada? Jesi li to opet nezadovoljan? Nema nego jedan pancir, ne šta dobiti? Ma nije, kaže, moram to, pusti me da ja kažem svoju. Ma ne mogu, kaže, malo se kad ja ne nešto bio. Pa se brzo odljuti, je ovaj židov, Ešhedu en la ilaha illallah, wa ešhedu enne Muhammedan abduhu rasul. Primi islam. Zbog čega je primio islam? Zato što je osjećao nezadovoljstvo u svom pakovanju. Nikoga nije natjerao. I kod nas ima pravilo, najkrahati din. Kad te bejljena na al gajb. Nema prisile u vjeru. Nama muslimanima je zabranjeno. Da nekome ko nije musliman kažemo ti moraš biti musliman. Nema kod nas ovaj poislamljivanja ljudi u smislu da mu nataknemo kapu na glavu i da ga natjeramo da klanja. Zato što mi imamo jake dokaze. Mi obraćamo se pametnom čovjeku. Bo pa da li je Allah dao dovoljno da budala? mi se pametnim ljudima obraćamo, pa ako je dobro i za za nas, mi imamo sevape, nagradu, a oni imaju sreću koju ćemo zajedno ako Bog da dijeliti i na ovom i na budućem svijetu. Na draga moja braće, je veliki izvor sreći. Evo da nam kaže Muhammed sallallahu alaihi ve selleme šta je on našao u namazu. Kaže, ti velije mine dunja العطر والنساء وَجُعِلَتْ كُرَّةُ أَعْيُنِي فِي الصَّلَاةِ Kaže, meni se od Dunjaluka prijatnim, prijatno doživljavam od Dunjaluka miris i žene. Mi volimo žene, ali svoje halal žene. Konobac ne smijem nikako zavoliti. Jer ona je svačija, nije moja, ni tvoja. Dok se i ona ne uda jednog dana, iz tog znaka ne ode u lijepu harmoniju života Gdje ima sreća. Nema sreće za šankom, nego ima sreće i u primaču, i u spavaču, i u kuhini, i u lijepom ambijentu, gdje dolazi halal, gdje dolazi muž koji je čist i čestit. Znači, draga moja braćo, kaže poslanik ali sam, ja uživam od unjaluka, prijatno mi je, umirisuju ženama, ali kaže užitak moga oka. وَجُعِلَتْ كُرَّةُ أَعْيُنِي فِي الصَّلَاةِ Užitak moga oka je u namazu. Znači, najveća sreća je moja u namazu. I zato pitajte ljude koji su primili islam. Šta vam se najviše dojmilo? Kaže, gledali smo kako muslimani klanjaju. Kaže jedan francuz, gledao sam ljudi Nešto ovako okruže, Znači sad imaju i kanali na satelitu, pa svako može da vidi. Ima i na francuskom hamba prevod, i na njemačkom, i na engleskom. Ali kaže, odjednom neko zagalami. Nije zagalamio, nego je zan uči. Odjednom kaže, ljudi stadoše. Dođe jedan čovjek, sve nacije postroji, kaže, u jednoj minuti. Stadoše svi mirno. Kaže mi, tolike pare trošimo da da postavimo svoju vojsku, da se zna ko pije, ko kosti ako vodu nosi. Kaže, dođe čovjek, samo im rukama ovako kaže, poredaše se. I sve kaže jedni za drugi. I on izda nared boli za njim. On opet izda naredbu, boli za njim. Ništa kaže, ne smiju prije njega rad. Pa sam sve postavio pitanje. Što se ovi ljudi toliko boje jednog čovjeka? Bo da sam ja tamo da mu kažem ko si, da ti postaviš ovolike ljude. Što si toliki Pusti ljude, su slobodni, što se tebe boje? Ali kaže, dole piše Allahu Ekber. I onaj kaže što je postrojio i on ne kaže da je on najveći. Nego kaže Allahu Ekber. Pa čujem dole piše Semi Allahu limen hamide. Čuje Allah onaj koga, onoga koga hvali. Rabbena neke hamd. Gospodaru, tebi zahvala pripada. Kažem ja, čekaj, čekaj, ovaj čovjek izgleda nije ove ljude, ne, ne boje se onoga čovjeka. Nešto ovdje drugo ima, pa je primio islam, alhamdulillah. Znači, nama, draga moja braćo, je najbolji izvor za užitak. I generalno, svako dobro djelo. Evo, hajde, testirajte sebe večeras. Kupi svojoj majki pola kile kave i kilo kocki. I poljubi u čelo ili odi obiđi nekog bolesnika. Ili pometi ispred svoje avlije ili operi zajednički stepenice u jednoj zgradi. Pa pitaj onda svoju dušu, i ti krivo što si to uradio, jel ti je lijepo. Osjećaš se nekako da ti je sve ravno do bare od sine, do mora. Ljepotu osjetiš. A kad uradiš neko zlo, misliš da ti ovdje piše. Ja sam povezao jednog momka i on čim je u auto, kad me vidio ovako u ovoj mojoj hođinskoj uniformi, kaže hođa, ja pijem. Rekao, pijem ja, nije ništa problem. A on konta, mi smo toga svijeta došli, pa mi ne znamo šta pričamo i ne razumijemo njega. A on vidi, kaže, očito se ja i hođa ne razumijemo. Kaže, hođa, ali ja Boga mi pijem. Rekao, ja Allaha mi pijem. I mi smo se tako jedan deset kilometara vozili, ubježivali se, on kaže da pije i ja kažem da pije. Ja sam da pitao, dobro, sad samo moramo razići, ako ne budemo isto pile, isto piće pil. Šta piješ? To pa kaže, od pive do, do šoka i štoka. Dobro, ako živio, imaš i ti ovaj, kakvi hajvana kod će Kaže, ima tetka bika i kravu. Rekao, hajde pokušaj biku, pošto on ja, vi znate, ima ovdje metara, vjerovatno, oni čita život proučavaju kako će bika oboditi. Jel tako? Ovaj. Ali niko nije došao na ideju da kupi biku litru štoka i da kaže ja ću njega sred, jer je on još gori kad je pjan. Pa sam rekao, kupi jednu litru štoka, pa tom, pi, je tom biku nali u napoj da vidiš hoće on štoka. I ja sam mislio onako da je to nove šala i tako dalje. Ja bi kaže ovdje sadlom mu moj vaz. <laughs> Ja ga, izađe on. Jednog nakon dugog vremena vidim. Kaže on mene, Fendija, selam alekum. Neće krava pive, neću nija. On došao kupio od jeftinija piva bila. I testirao kravu, neće krava, pa neće nijom. Znači, draga moja braćo, i cijene sestre, poštovani gosti, sreća je u onome što je Allah propisao Bog. Jer onaj koji te stvorio, koji je predvidio koliki će ti bubret biti, koliki će ti novost biti, kolika će ti usta i oči biti. Ti si bio evo ništa, tako? Ništa nisi bio. Stvore si od jedne kapi koja nema nikakvu vrijednost. Vidim koliko si stana izrastao, maša Allah. Bil se mijenjao sa bilo kojim hajvanom. Ili drugo, bil bio možda bol nekakav, ne bi. Bil volio biti oblak ili insan. Ili neko vrelo, ili nešto drugo od Allahovih stvorenja. Ne bi, najvolio bi da budeš insan. Čak kad bi pitali čovjeka, bil ti volio biti žena, rekao bi ne. Kad pitao ženu, bil ti volio da budeš čovjek, kaže simbolično da, ali bukvalno nikako. Ja ću biti žena u dinijama, ali ja komandir. To ona prihvata. E taj naš gospodar koji nas je stvorio, on najbolje zna šta nama odgovara. I to nam je propisao u knjigu. وَنُنَزِّلُ مِنَ wa مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَمَا vali nina illa hasara. I mi kaže objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost za vjernike. A silnicima samo propast povećavamo. I vi ćete vidjeti, evo vjerovatno, kada čujete Kur'an, iako mnogi to ne razumiju šta znači, šta sam ja proučio, osjeti neku ljepotu. Niko ne bi rekao dosta je toga, osim koje je sa psički, koji ima neki postanara unutra, duhova nekakvi, e to se isto Kur'anom izgoni. Ne zapisima, ne čini puči ba, nego se uči klasično Kur'an, ja sam imao slučaj, bio mi jedan bokser, pa sam učio Kur'an, žalio se, jer onaj kada je drugi njegov protivnik udarao i zubijao ga momački, i u tom strahu su džini ušli u njega. Pa je Fendija, ja sam nabuban i fizički i Mene boli i nos, i usta, i uši, i vrat, ali kaže nešto me unutra davi. Hajde da te malo testiram. Ja sam ga postavio, nisam ja sad njim u ringu bio. Ja sam iz daleka učio Kur'an na kojem možemo se uritati malo, pa me nema, onda nemate tendija nigdje. Za ću me negdje zaziv. I ja samo proučio Fatihu, i La, nije mi još nešto iz Sure bakare I morao sam odbrajati ono, jedan, dva, tri, četiri. Na kaut. Kad sam ga umio i došao sebi, kažem mu, boksere, ko te nakautirao? Kaže ta tvoja knjiga. Pa znaš da te ja nisam iz straha svi odidu nikad. I e, možeš se početi ritat. On je onaj malo teži, teža ona kategorija. Polu teška, ako se ne varam. Ovaj. Ali Kur'an znači, a čovjeku koji je zdrav, kada se uči Kur'an, osjeti jedan veliki užitak. I na kraju, draga moja braćo, a ja to kažem na kraju još 45 minuta. Nije ako voda još 5 minuta. A to je, ovo je, kažem, znači anestezi za ovaj svijet. Dobit ćemo ga malo iz namaza, malo iz posta, malo iz zekijata, malo... E, ostalo nam je nismo ne objasnili. Nas često ubi ova sada priča, muslimani su neki rogati, islamofobija, oni hoće šerijat, to je nešto nezamislivo. Ja sam ubijeđen. Kada bi se sada na velikim univerzitetima svjetskog karaktera objašnjavao bilo koji segment islama, da bi svi ti veliki slučajci primili islam. Evo ja ću vam navesti jedno, dvojicu. Vi se sjećate zadnja dva mjeseca, tri, bila je velika islamofobija u Švicarskoj i bio je referendum o zabrani minareta. Vodio je tu čitav taj projekat čovjek koji je u švicarskoj vladi. Pokvario, nije više on bio švicarski sad, nego mu je brzao taj njegov sad. Pa je peticiju poveo i narod izglasao da nema više minareta u Švicarskoj. Tamo kad je se sve izglasalo, on primio islam. Nisu da muslimani ganjali po Sirihu i po Bazelu i po ovom i onome gradu. Sam je razmišljao o tome islam prije zbog čega. Jedan od veliki ruski astronoma koji spada u 22 najsposobnija astronoma je prošle godine primio islam hodao po nebesima i vidio da je mjesec raspuknut. A Kur'an kaže o šakal kamar i mjesec se rasporučio. Pa je nekomu rekao ti si džaba potrošio 22 miliona dolara za svoju kartu da odeš na mjesec. Toliko muslimana svako dijete koje pepec nosi zna. A kamo li hođe i mu i rejsovi muftije i ostalo, oni su pametni. Pa je shvatio i došao i primio islam. Znači, kada bi govorili o porezu, ono što se na ovim prostorima straši narod džizija, džiziju daje porez. Onaj koji hoće u muslimanskom društvu sigurnost. Ne smije nikog muslimana da mu šta ukrade i da ga fizički napadne ili da mu njegovu vjeru zabrani. A šta je on obavezan? Samo od onoga što ima. Dade jedan mali procenat. Žene i djeca ne daju. I ne mora takav ide u slimansku vojsku. Danas hoćeš, nećeš, moraš išganja talibane tamo. Pošaljete Bosna, Srbija, Makedonija, Albanija, svi šalju na kraj svijeta da ganjaju koba jagine kakve pobunjenike. Pa zamislite tebe dođe ovdje kad je NATO bombardirao ove krajeve. Nikom nije bilo drago. Nikom nije drago da mu se kuća poruši, da mu dijete bude sakato i tako dalje. bi stanje u svoje, u svoje pusti druge na miru, ali to je jednostavno jedan vid islamofobije. I zato kaže draga moja braćo, o svemu bi se moglo puno pričati, a pogotovo sreći. Ali ja vam kažem, kod sreći je u islamu, na ovome svijetu, a na onome svijetu je vječno uživanje. I oni koji uđu u džennet, oni će imati ono što oko nikad nije vidjelo i uho nikad nije čulo i što na ljudski mozak ne može nikako doći, ne može nato. Najsilomašniji džennetlija će imati kao svi vladari zajedno i deset puta više od toga. Godina isti, 33 godine, ljepote Jusufove, sve na dohvat ruke, četiri rijeke teku ispod tvog, tvog dvorca, mlijeka, rijeka od vina, od koga neće glava biti ko sepet. Rijeka od jogurta. Jer ti moraš mlijeko skuhat pa napraviti jogurt. Ne, ne, gotav jogurt ide. A želudac se ničemu ne obraduje osim jogurtu. Završena priča, odrađen. I zato kad su došli Austro-Ugari u Bosnu i vidjeli da bošnjaci jedu grah za večeru. Za doča grah, zimi pogotovo. Za ručak varica, za večera grah. Pa oni svojim analitičarima tu i stručnjacima prenesu Kažu, ovaj će narod potrkat samo od sebe. Jedu tri put graha, ništa ne radi. Ajde ljeti idu orat, pa ajde nekako. A kaže, je to zadnje kod njelo? Kaže, nije. Oni se na kraju, kaže, uzmu i napiju mlijeka. E, kaj, ništa im neće biti. Jer mlijeko odmah to sve pokajmači i napravi, znači odmah da je to već, znači, ovaj, kiselo i lakše želudac. Rijeka od slatke vode i rijeka od meda. Mi danas pušimo drinu, pušimo moravu, ubijamo se na rate, a umjesto da jedemo med, čitava sura u Kur'anu spomenuta kao pčela, i med je različiti boja i ukusa, koji za devet minuta ulazi u, u krv čovječiju, čisti želudac. I jedna kila meda kao kila teletine. A jednu kilu teletine ja ovako sa slabim apetitom mogu pojesti. A kamo li onda ovi mašala koji više mogu. Ali, znači, i zbog toga rijeka od, od meda. I nije samo to. Znači, žici koji nikada ne prestaju. To će dobiti oni koji budu imali sreću na Dunjaluku. I završit ću sa govorom opet jednog velikog mislioca, jednog šeha koji je kazao na Dunjaluku ima džennet raj, ko u njega uđe, uđe u ahiretski, ono svjetski, kaže na Dunjaluku ima iman, to je sreća, ko uđe u ovu sreću, uđe u ahiretsku sreću. Pa zbog toga vas ja, draga moja braćo, pozivam sve zajedno, Proučavamo islam. Meni ćete naći greške, i jezičke, i ove i one i naćete grešaka u mojim postupcima, ali hajde da zajednički pokušamo naći grešku islamu. I zato kaže Ahmed von Denfer, jedan veliki doktor, njemac musliman, kaže našao sam u Njemačkoj islam, a nema muslimana. Ima pet milijuna turaka, ali on je to nešto htio da kaže. A ošao sam među muslimane, imaju muslimane, ali nema islama. U Njemačkoj ili na zapadu oni su mnoge stvari uzeli od islama. Pa mi na ovim prostorima šta kažemo? Jorgan, deka, čaša, sahan, hanan, sve su to riječi koje su došle sa osmanijskom civilizacijom. To ne može niko osporiti. Eno, juče gledam u baru hanan, kažu, ne znaju stručnjaci sadašnji kako se to pokreći. A zari stručnjaci jučerašnji da svaki čovjek koji naiđe sada bude znoja u jednom gradu, smrdiš i na sebe i drugima, i sebi drugima, nema se gdje A kaže, ošao sam među muslimane, imaju muslimane, ali nema islam. Ja sam studirao u Siriji, sviraju ljudi svi. Ja kontakt, čita me Sirija poznaje, otkud me znate? Ali takva navika od osade ljudi sviraju svak svakome smeta. Često, znači, mnoge stvari nisu kako je Islam stavio, da trebaju da budu. Od higijene i mnogih drugih stvari. Pa kaže, imaju muslimani, onome ima Ahmed, onome je Muhammed, onome je Mustafa, onome je Ekrem, onome je Bilal, ali nema Islama. I zato mi možemo ljudima grešku naći i moramo je naći i tražiti ali ima jedan čovjek kome čovječanstvo za 14 vijekova nije našlo grešku. I najveći Nobelovci njima je nađena greška. Ali Muhammedu sallallahu alaihi ve selleme niko do sada nije mogao naći ni jednu grešku. I šta ćemo onda drugo? Hajmo nastat glavu ne kao da mu je bomba neka. Hajmo ovo, hajmo ono. Ali znajte da je čitava porodica u Danskoj koja je potegla to pitanje i izgorila. Nisu je zapalili ni muslimani ni nemuslimani. Allah im je poslao požar, izgorila je i žena i taj čovjek i njena čitava porodica. To udari na čast Muhammeda sallallahu bit će ponižen na dunjaluku prije ahireta. Zato tom čovjeku ne možemo naći primjedbu i njegovoj knjigi koja je došla od Allaha ne možemo naći primjedbu. Pa zašto onda kada imamo već jasan trasiran put, zašto onda tražimo sreću na nekoj lijevoj strani? Molim Allaha da svi sretni budemo. Molim Allaha Đelešanuhu da naše podalice ponovo vratimo toj sreći. Da one, da one graje od te sreće i lijepe harmonije. Da se vratimo stidu koji je dio imana i dio bošnjaka i muslimana na ovim prostorima da se vratimo poštenju, da se vratimo dobrim komšinskim odnosima, da se izmirimo, da se međusobno razumijemo, da se međusobno ekonomski u svakom drugom pogledu pomažemo, da i time smo stvoreni, duša neće paradajza i na taj način ćemo dobiti dva dženeta. Dženet na ovome svijetu i dženet na ovome svijetu. Rabbena atina dunja hasene, wa fil ahirati hasenetan, wa Gospodaru, daj ti nama, nismo mi protiv ovoga dunjavuka, daj nam dobro na ovome svijetu i daj nam dobro na ovome svijetu i sačuvaj na žehennemske vatre, naša zadnja dova je Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa